Ko katoļu paznīca māca vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbdienas rīta pulksten 9 vai atkārtojumā 11. vakarā. Lai to slavēts Jēzus Kristus, cienījamie radio arī Latviju klausītāji, ir februāra mēneša pirmā otrdiena, kopā ar jums esmu es, Liepājas diecēs bīskaps Viktors Tulpins – Sveicu visus, kas esat šajā rītā kopā ar mums, radio viļņos, un e, kas vēlaties veltīt savu laiku, vai arī kaut vai tikai tvert kādu mirkli šajā katehēzē, lai paņemtu kādu domu, kādu impulsu sev savai ikdienas dzīvei, kas palīdzētu mums visiem augt svētumā. Sveicu visus, kas esat darbā, kas esat mājās, kas esat slimības gultā, kas esat varbūt arī atpūtā, lai šis laiks mums kopā tiešām ir Dieva svētīts laiks un iesāksim šo mūsu katehēzi kā vienmēr ar nelielu lūkšanu. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Visvarenais dabasu tēvs, kas caur savu dēlu Jēzu Kristu mūs nemitīgi māci un aicina uz pilnību, mēs tevi lūdzam, lai Sūti mums savu svēto garu, kas būtu mums drošais ceļabiedrs mūsu ikdienas dzīves ceļā, ejot kopā ar tevi uz pilnību. Amen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Un kā jau vienmēr iesāksim arī šo katehēzi ar vienu nelielu fragmentu no svētiem rakstiem, proti no Lūkas evaņģēlijas astās nodaļas, kur mēs lasām. Tenīs dienās notika, ka Jēzus uzkāpa kalnā lūgties un visu nakti pavadīja lūdzot Dievu. Ikrīta radio Marijā Latvija katehēžu mērķis ir mūs izglītot, izglītot, bet ne tikai prāta ziņā, izglītot, lai mēs tiešām augtu garīgi un varētu iet uz ceļu uz pilnības, ko mūs aizvien aicina Kristus teikdams, esiet pilnīgi kā Kristus jūsu dabasu tēvs ir pilnīgs. Arī šī katehēze būs centieni kaut nedaudz palīdzēt šajā ceļā. Sākumā citētais Lūkas evaņģēlie pants runā par lūkšanu, par Jēzus lūkšanu, kā viņš to praktizēja. Un tas ir tikai viens veids, kā Jēzus lūdzās, pavadot nakti kalnā bet centīsimies palūkoties uz mūsu lūgšanu, jeb labāk teikt, uz to, kas mums sagādā vislielākās raizes lūgšanā. Neviens vien no mums, un droši vien reiz vien esam nodomājuši, vai varbūt pat citiem sūdzējušies, ka mēs nevaram sakoncentrēties lūgšanā, ka mūsu lūgšanā domas bieži vien aizklejo kaut kur citur. Un iesākot katehēzi, varbūt būtu vērts atgādināt vispirms, kas tad ir lūkšana. Plašākā nozīmē lūkšana ir cilvēka saruna ar Dievu un ar viņa svētajiem. Šaurākā nozīmē lūkšana ir lūdzēja lūgums Dievam un viņa svētajiem. Līdz ar to lūkšana ir prāta un gribas akts, tādēļ tai ir jābūt piesaistītai mūsu uzmanībai un jūtām. Tas nozīmē, lūkšanai ir vajadzīga satura apzināšanās un arī uzmanība. Bet neiztikt arī bez gribas darbības lūkšanā, kas izpaužas kā dievbijas noskaņa. Uzmanības traucējumi ir prāta izklaidības, bet jūtas aizkavē tā saucamais garīgais sausums – Bez tam lūkšanas laikā arī ķermenim ir jāieņem attiecīga stāja. Tāpat lūkšanai palīdz attiecīgs laiks un vieta. Svarīgs apstākļis ir arī tas, vai lūkšana ir kopīga vai individuāla. Un vispirms tad pievērsīsimies tiešām tai uzmanībai, kurai ir jābūt lūkšanas laikā. Uzmanība ir svarīga. Pāri visam uzmanība tā ir prāta piepūle, kad mēs cenšamies sakoncentrēties, pievēršoties lūkšanas priekšmetam. Tā īpaši nepieciešama pie apdomāšanas lūkšanas. Citādi vispār nebūs lūkšanas. Nemazāk svarīga uzmanība ir arī mutiskā jeb vārdu lūkšanas laikā. Ja to nelūdz pēc noteiktas schēmas, tas ir, kad mēs lūdzamies paši saviem vārdiem un nevis rakstītu lūkšanu vārdiem. Ja lūdzas pēc noteiktas schēmas, teiksim, rožu kroni, tad pietiek vismaz ar vispārēju pozitīvu domu ievirzi. Protams, vienmēr lūkšanā ir laba, lūkšana ir labāka, ja mūsu uzmanība ir cieši tai piesaistīta, cieši piesaistīta tam, ko mēs darām – bet vispār uzmanība lūkšanas laikā var būt trejāda. Pirmā – tā ir mūsu cenšanās pareizi izrunāt vārdus. Tāda uzmanība ir burtiska. Tas nozīmē, ka pūlamies domāt par to, ko mēs skaitām, ar domu runāt par, eh, ar nodomu runāt ar Dievu. Otrs uzmanības veids ir, nedomājot par atsevišķu vārdu nozīmi, mēs cenšamies vienoties ar Dievu, viņu slavēt, apdomājot kādu ticības noslēpumu, lūdzot dāvanas. Tā ir garīgā jeb mistiskā uzmanība. Un trešā uzmanība tas ir tad, kad mēs cenšamies saprast izrunāto vārdu nozīmi un piesaistam tam arī visu prāta uzmanību. Šādu uzmanību iedali, uzmanības iedalījumu mēs atrodam pie svētā Akvīnas Toma viņa apkopotajā teoloģijas summā – Dažādi asketiskie rakstnieki apsver, kura uzmanība ir vislabākā. Minētais svētais Akvīnas Toms par vislabāko uzskata mistisko, jeb otro, lūkš, otro uzmanības veidu. Savukārt, svētais, eh, savukārt Francisko Suārez, 16. un 17. gadsimta teologs, augstāk vērtē prāta uzmanību, izņemot gadījumu, kad eh, lūdzējam vieglāka ir kontemplācija, tas ir augstākā lūkšanas forma – Savukārt vācu autors Cimermans uzskata, ka visdabiskākā un vieglākā forma ir formālā uzmanība, taču labāka ir mistiskā, ja prāta uzmanība ir eh, nogurdinājusi dvēseli, vai arī pats teksts, ko cilvēks lūdz, viņam uzreiz nav saprotams. Viņš iesaka prāta uzmanību savienot ar mistisko, piemēram, domās kavēties pie viena psalma panta – kamēr dvēsele tajā atrod barību. Un tieši šo trešo veidu zināmā mērā oficiāli iesaka arī pāvests Leons 13. mācībā par rožu groni, kur viņš mudina lūgties esi sveicināta un tai pašā laikā apdomāt attiecīgo noslēpumu. Tas ir ļoti noderīgi, lai uzmodinātu ticību un mīlestību uz Dievu un Dievmāti. Bet kādi varētu būt tie veidi vai e, līdzekļi, kā mēs varētu savu uzmanību noturēt, lai, tā, lai to nezaudētu? Lai saglabātu uzmanību, ir jācenšas sagatavoties uz lūkšanu. Vecajā derībā Sīraha dēla grāmatā ir rakstīts: Pirms tu saliec solījumu, sagatavojies un esi kā cilvēks, kurš kārdina kungu. Un šai, šai sakarā mēs varam teikt, ka ir divu veidu sagatavošanās - tālākā un tuvākā sagatavošanās. Tālākā sagatavošanās ir laba dzīve, labs darbs, pie savu kļūdu apkarošanas, labs nodoms un dieva klātbūtnes apziņa. Jo vairāk sakopoti mēs esam dienā, jo labāk ir mūsu lūkšana – jo tad arī pāreja no darba uz lūkšanu ir vienkāršāka un dabiskāka. Sakopojumu jeb uzmanību veicina atbilstošs noskaņums, kad mēs uzskatām lūkšanu par ļoti svarīgu lietu, kad mēs sagatavojam vielu lūkšanai, kad esam pārliecināti, ka tā lieta, ko mēs lūdzam no Dieva, ir ļoti svarīga. Šai nolūkā svētais Ignācijas bieži apdomāja Kristus ciešanas, bet cits jezuīts Jēzuītu ordeņa līdzdibinātais Pēteris Fabērs jau laikus atcerējās par lūkšanas stundu un centās uzmodināt labu nodomu, centās uzmodināt bības jūtas, kā arī baidījās, vai viņš nepalaidīs garām žēlastību. Tuvākā sagatavošanās laikā vajag vispirms uzmodināt noteiktu gribu lūgties. Jo vairāk noteiktības, jo vairāk gribas, jo vairāk būs arī uzmanības. Tādēļ pat pirms īsas lūkšanas vajag uzmodināt nodomu, kā arī domāt par lūkšanas saturu. Jau pieminētais Pēteris Fabērs pirms katra psalma breviārā uzmodināja labu nodomu un lūdza žēlastību labi palūkties vismaz šo konkrēto psalmu. Tieši pirms lūkšanas vajag atcerēties par Dieva klātbūtni, ka Dievs mūs redz, ka viņš mūs dzird. To skaidri māca svētais Sales Francisks savā grāmatā Filotejā. Viņš saka, kad tu lūdz Dievu domās vai vārdos, iesāc ar Dieva klātbūtnes atcerēšanos. Ievēro šo principu bez izņēmuma, un tu īsā laikā pārliecināsies, cik ļoti tas tev palīdzēs. Ir dažādi Dieva klātbūtnes atcerēšanās paņēmieni – Vieniem to palīdz piedzīvot visvētākais sakraments. Citi cenšas uzlūkot pestītāju visdažādākajās situācijās, par kurām ir lasījuši svētajos rakstos. Vēl citi uzlūko dievu, kurš sēž dabasu tronī un visu redz. Bet vienmēr galvenais ir uzmanības sakoncentrēšana, ka es gribu lūgties, un Dievs skatās uz mani, un man vajag labi lūgties. Kāds garīgās dzīves pazinējs ir teicis, jo īsāka ir lūkšana, jo vairāk ir vajadzīgs sakopojums. Mums ir jālūdz sakopošanā žēlastība, un tā jālūdz ne tikai īsas lūkšanas laikā, bet arī tad, kad vajag ilgāku laiku lūgties. Žēlastība ir jālūdzās kopā ar mums, kā mātei ar bērnu. Svētais Francisks Ksavers – Pirms katras brevjāra lūkšanas stundas lūdzās himnu nāca svētais gars, piesaugdams svētā gara palīdzību. Pirms lūkšanas vajag savaldīt un nomierināt arī savas jūtas. Sabangota sirds nevienmēr labi lūksies. Tāpat kā sabangotā ūdenī attēls ir izkropļots, tā arī saviļņots prāts neatspoguļos dieva attēlu. Mutiskās lūkšanas laikā var būt arī zināmi pārtraukumi, lai sakopotu uzmanību. To var darīt, piemēram, lūdzoties rožu kroni, kad mēs noslēpuma beigās domājam e, par to, ka mēs, ko mēs lūksimies jaunajā noslēpumā. Mēs pievēršamies tam, kas tiks pārdomāts, lai tādā veidā atkal no jauna varētu turpināt e, nākošo, lū, ro, e, nākošo rožu krona noslēpumu lūgties aizvien labāk bet tagad dosimies nelielā mūzikas pauzē. šajā brīdī mūsu pārdomās pievērsīsimies izklaidībām, kas tiešām mums sagādā bieži vien lielas grūtības. Uzmanību lūkšanā traucē tieši šīs izklaidības. Un izklaidības ir domas, fantāzijas, attēli iztēlē, kas nepiedar pie lūkšanas. Tas var būt tīri iekšējs, varbūt arī ārējs, kā piemēram sarunas, kas nav savienojamas ar lūkšanu. No pieredzes mēs zinām, ka ikvienam cilvēkam lūkšanā ir arī nebrīvprātīgas izklaidības un brīvprātīgas izklaidības. Tie, kas zaudē pacietību izklaidības dēļ, savas garīgās dzīves, ir savas garīgās dzīves iesākumā. Nav daudz tādu privileģētu dvēseļu, kā piemēram svētais Staņislavs Kostka, kurš varēja teikt, ka nezin, kas tā tāda izklaidība ir – vai arī svētais Aloizijas Gonzaga, kurš, pateicoties pašmērdēšanai, varēja teikt, ka viņa izklaidības gada laikā nebija ilgākas kā viena esi sveicināta. Kādi tad ir visbiežākie tieši mūsu izklaidību iemesli? Zemāk nosauktajos iemeslos mēs katrs varam atrast kādu savu, bet vienmēr arī dar padomāt un palūkoties, vai vēl nav kas cits, kas Tieši raisa eh, rada mūsos vislielākās izklaidības, kas mums visvairāk atņem uzmanību lūkšanā. Viens ļoti būtisks un cilvēcisks izklaidību iemesls ir veselības trūkums. Fizisks vājums, kas saista mūsu uzmanību. Piedzīvot sāpes un nespēku, ne visiem ir dots ar lielu uzmanību pievērsties lūkšanai. Tāpat pārāk dzīva fantāzija, kura var kļūt par lielu traucēkli lūkšanā, pastāvīgi izsaucot iztēlē ainas, kas nav saistītas ar lūkšanu. Šeit liela nozīme ir gribai. Griba atteikties no šiem attēliem, lai varētu pievērsties tam, ko mēs lūdzam. Tāpat ikdienišķie grēki un neapvaldītas kaislības dara cilvēku izklaidīgu. Mūsu dvēsele dabiski tiecas uz augšu pie Dieva, taču pieķeršanās laicīgām lietām velk to lejup. Arī ieradumi, netikumi, tieksmes liek domāt par sevi. Mūsos ir disharmonija starp to, kas ir lab, labāks un mūsu es, un tas atbalsojas lūkšanā tā, it kā cilvēks gribētu spēlēt uz slikti noskaņota instrumenta. Beidzot, arī pārmērīgas rūpes par laicīgām lietām kavē mūsu lūkšanā, dara mūs izklaidīgus. Kristus līdzībā par sēju un sēklu to izsaka tā, ka ērkšķi nomāc starp tiem iesāto sēklu. Līdzīgi kā sēkla starp ērkšķiem, tā arī sirdi, ko pārņēmušas pārmērīgas pasaules rūpes un mīlestība, nepieņem žēlastību. Mūsdienu ātrais dzīves temps, nervozitātes gaisotne, ar vienu jaunu iespaidu un satricinājumu pārmērīgums nav labvēlīgs lūkšanai. Arī ļaunais gars traucē lūkšanu, piedāvājot izklaidības fantāzijā, kārdinājudams uz mazdūšību un attālinādams no lūkšanas. Principā pat intensīvam darbam nevajadzētu traucēt lūkšanu, gluži otrādi, vajadzētu tai palīdzēt. Raudu dziesmā mēs lasām: pacelsim savas sirdis un rokas uz Dievu debesīs. Tā tad vajag upurēt savu roku darbu un sirds lūkšanu Dievam. Svētā Terēze no Avilas kaut arī bija ārkārtīgi apkrauta ar darbiem un aizņemta ar klost, klosteru reformēšanu, dzīvoja lūkšanas un sakopošanas dzīvi. Līdzīgi viņas vārda māsa un daudzu mūsu laika biedrene, svētā Kalkutas Terēze, tik ļoti bija aizņemta ar trūcīgo, slimo un ielu cilvēku aprūpi, taču vienmēr bija laiks, lai pavadītu to kopā ar kungu. Brīvprātīga izklaidība, ja to neataisno vajadzība, ir ikdienišs grēks pret Dievu, vienalga vai tas notika apdomāšanas vai vārdu lūkšanas laikā. Ja cilvēks ir noguris, tad pietiek pievērst uzmanību tikai vārdiem – Tāpat, ja kāds grib savienot lūkšanu ar ārēju darbību, piemēram, lūdzas rožukroni braucot pie stūres vai pastaigājoties, vai arī galu galā ar rožukroni e, rokās aizmiega. Vienmēr vajag censties ierobežot pat nebrīvprātīgas izklaidības. Svētais Akvīnas Toms saka, ka lūkšana, kuru traucē nebrīvprātīgas izklaidības, ir auglīga, kaut arī nedod tādu pilnīgu garīgu atspirdzinājumu. Kā tad mēs varam apkarot šīs mūsu izklaidības? Kā jau runājam, ir jācenšas izkopt uzmanība ar dzīves un darba pienākumu apzinīgu pildīšanu, tāpat laikā paredzot vietu lūkšanai un ar to sagatavojot sirdi lūkšanai. Jāmēģina savaldīt izklaidības avotus, kas prasa daudz darba. Jāsavalda redze, dzirde, jūtekļi, jo tie sagādā visvairāk izklaidību – jāizvēlas attiecīgas laiks un vieta, attiecīgas laiks un vieta. Mateja evaņģēlijā mēs lasām aizvien, ka tur, kad Kristus saka, ieej savā kambarī un tur lūdz dabasu tēvu. Jāapvalda stipri iespaidi un katru neatiecīga pieķeršanās lietām, vietām un cilvēkiem. Jāsakārto savi darbi tā, lai varētu pieturēties pie zināmas kārtības un dienas ritma jo arī pārmērīgs darbs un pārgurums traucē lūkšanu. Bet, eh, ja padodamies gluži pretēji kūtrībai, tad tas arī novājina mūsu garu un mēs neatrodam laiku lūkšanai, mēs paliekam slinki lūkšanā. Nemazāk svarīgi ir uzmodināt noteiktu gribu, ka mēs atraidīsim katru izklaidību. Svētais Francisks pirms ieiešanas baznīcā mēdza teikt, Palieciet šeit manas domas, līdz kamēr es atgriezīšos. Kad izklaidības mūs pārmērīgi nomoga, vajag lūgties īsa šautru lūkšanas, kas izsaka lūkšanas saturu. Var arī kaut ko lēnām apdomājot lasīt. Var apdomāt līdzīgi svētiem Ignācijam Kristus ciešanas. Tādā veidā mēs nezaudējam laiku, nedz arī nodarbojamies ar pārmērīgu piespiešanos, kas arī var novērst uzmanību. Izklaidības ir jāpieņem mierīgi, jāsargājas no nepacietības, nedrīkst saīsināt lūkšanas laiku ar ieganstu, ka tā nesot laba. Svētais Toms saka, ka šādā gadījumā cilvēks sava vājuma dēļ, kas ir pirmzimtā grēka sekas, iegūst vairāk nopelnu. Tas nozīmē, ka pat ja ne viss izdodas, cilvēks tomēr paliek uzticīgs tam, ko grib izdarīt labi – Tad Dievs neliedz viņam savu žēlastību, kas ir lūkšanas auglis. Ja runājot līdzībā, varētu teikt, ka ievainots karavīrs, kas turpina cīņu, iegūst lielāku uzslavu. Ja izklaidība ir brīvprātīga, tad lūkšanai ir mazāka vērtība un izklaidība jau ir garīgi grēcīga. Blakus pacietībai ir nepieciešama arī liela pazemība un pakļaušanās Dieva gribām, lai mēs cīnītos ar mūsu izklaidībām. Vēl viena lieta, kas sagādā grūtības lūkšanā, tas ir gara sausums. Tā kā griba pieder pie lūkšanas būtības, tad jo lielāka ir gribēšana lūgties, tad lūkšana iegūst arī lielāku vērtību. Jūtas saviņojums lūkšanā ir tikai piedeva – Līdzīgi kā prāta akti prasa zināmu sagatavošanos, tā arī, lai uzmodinātu jūtas, ir, zināma, ir vajadzīga zināma vingrināšanās, kas ir gribas piepūles auglis. Tomēr nevajag jūtas izspiest. Lai arī jūtas palīdzētu lūkšanā, vajag radīt zināmu lūkšanas noskaņojumu. Ja jūtas izpaužas pārāk stipri, tad lūkšana drīzāk ir jāsaīsina, tāpat arī tad, ja Ja jūtas pavada arī tādas ārējas pazīmes kā els, elsošana, drebēšana un tam līdzīgas. Nevajag pieķerties tam, ko mēs sajūtam, jo tas var radīt sentimentalitāti un pārspīlējumus. Gara sausums ir domu un jūtu trūkums lūkšanā. Kā ikdienas dzīvē mēs saucam par sausu cilvēku to, kurš daudz nerunā, nerunā tādēļ, ka negrib runāt. Tā arī līdzīgi izpaužas sausums lūkšanā. Dvēsele top it kā ietīta miglā, sirds sažņaudzas, ir augsta kā ledus, sausa, noskumusi. Ja cilvēks tādā stāvoklī lūdz Dievu, tad viņam liekas, it kā viņš nekā nerunātu, it kā viņam nebūtu mīlestības un ticības, it kā viņš attālinātos no Dieva, it kā Dievs novērstos no viņa. Un 29. psalms par to saka tā: Kad tu apslēpi savu vaigu, es iztrūkos. Reizēm šķiet, ka no debesīm nelītu neviena lietu slāse, it kā caur mākoņiem neizspiestos neviens saules stariņš. Spāņu jezuīts un mistiķis Alvarez de Pas saka, ka pēc viņa uzskata nav tāda cilvēka, kurš kalpotu dievam un nodotos lūkšanai un apcerēji, un kas reizēm nejustu gara sausumu un neauglību. Kādi ir visbiežākie garā sausuma iemesli? Tie pa lielam ir tādi pat kā izklaidībai. Vispirms tāda tā ir miesas nelabsajūta, jo dvēsele ir atkarīga no miesas. Nolaidība kalpošanā Dievam arī kļūt, var kļūt par e, gara sausuma iemeslu. Ikdienišķie grēki vienmēr atstāja dvēselē zināmu vienaldzību un nepatiku pret dievišķām lietām. Vienmēr, kad mēs pretojamies Dieva žēlastībai, Dievs arvien vairāk attālinās. Tāpat ļaunais gars, kur zina lūkšanas vērtību ar saviem kārdinājumiem tieši vai netieši vaina dvēseles spēkus, rada nepatiku, paļāvības trūkumu, skumjas. Ir arī gadījumi, kad Dievs vēlas pārbaudīt dvēseli. Kāpēc tu viņu meklē ik rītu un pārbaudi viņu ik mirkli, saka Ijaps, lielais cietējs, apliecinot, ka taisnīgais, ka taisnīgi Dievs viņu ir pārbaudījis. Svētais Ambrozijs saka, citādi pārbauda Dievs, citādi sātans. Sātans kārdina, lai postītu, Dievs pārbauda, lai atalgotu. Kad Dievs mums atņem iepriecinājumu, kad Viņš pārbauda, Viņš mums liek paļauties uz Viņu. Sakošanā Kristum Kempenes Toms raksta: Virzīšanās uz priekšu garīgajā dzīvē nenozīmē jūtami baudīt mierinājumu, žēlastību, bet gan tās trūkumu panest ar pazemību, pašaizliedzību un pacietību. Gara sausuma laikā ir jāizturās līdzīgi kā izklaidību laikā, proti. Ir jāpārbauda arī savu sirdsapziņu, vai mēs daudzos gadījumos paši neesam vainīgi. Tikko citātajā sekošanā Kristum ir rakstīts: Kungs, es neesmu ne tava apmeklējuma, ne arī garīgā mierinājuma cienīgs. Tu rīkojies taisnīgi, kad mani atstāji manā nabadzībā un postā. Katrā ziņā vajag izturēt lūkšanā un nezaudēt paļāvību, kaut arī tas ir grūti. Kā naktī sako diena, tā arī tumsai lūkšanā sekos stiprinājums. Ir jātic pat pretēji cerībai, kā par to raksta apustulis Pāvils vēstulē romiešiem, stāstīdams par patriārhu Abrahamu, kas izgaino savas zemes un devās uz to zemi, kuru kungs viņam norādīja. Gara sausumā vajag lietot līdzekļus, kas neļauj noslīgt, proti, neatteikties no garīgās lasīšanas, neatteikties no vārdu lūkšanas, taču vislabāk to vienmēr ir darīt ar garīgā līdzgaitnieka vai ar garīgā tēva padomu. Šādos brīžos ir labi uzņemties arī kādu nomērdēšanos, lai it kā parādītu Dievam, ka labas un dedzīgas lūkšanas žēlastība man ir tik ļoti ielikās, liela vērtība, ka tās iemantošanai es esmu gatavs arī no kaut kā atteikties. Ir svarīgi šajā brīdī arī palikt tiešām uzticīgam lūkšanā, lai izrādītu lielāku godbību, piemēram, biežāk tādos brīžos ir svarīgi nomesties ceļos, salikt rokas lūkšanā, arī ar ārējām zīmēm mēs varam sevi pamudināt, iet e, un cīnīties ar šo garīgo sausumu, kas mūs ir piemeklējis. Un visbeidzot, tādos brīžos nemaz svarīgi ir arī lūgt Dievam, lai viņš dāvā labas un dedzīgas lūkšanas žēlastību, jo Dievam ir tīkama, paļāvīga un izturīga lūkšana. Un dosimies no jauna nelielā mūzikas pauzē. Thank you. Chorągiewki w górę. Rączki również. Pan kiedyś stanął Tagad nedaudz pievērsīsimies lūkšanas apstākļiem, kas arī var mums palīdzēt mūsu lūkšanā, mūsu uh, uzmanības uzturēšanā, lūkšanā un cīņā ar izklaidību. Un viens no pirmajiem lūkšanas apstākļiem tā ir mūsu ķermeņa stāja. Lūkšanas laikā tiem, kuriem tas ir iespējams, visattiecīgāk, protams, ir nomesties ceļos, taču reizēm sēdēšana vai stāvēšana palīdz labāk sakopoties. Vienmēr jāņem vērā miesas un veseles dispozīcija, jo svētajos rakstos ir dažādas lūkšanas stājas, piemēri, kas ir palīdzējuši cilvēkiem lūgties. Tāda stāja ir jau pieminētā stāvēšana kājās. Tiksim, tad, kad mēs runājam par uh, e, lūkšanu kājās, tad varam atcerēties Lūkas evaņģēli 18. nodaļā, kur Kristus stāsta līdzību par farizēju un muitnieku, un farizējs – Lai arī viņa lūkšana nav pati labākā, tad tomēr viņš bija nostājies Dieva priekšā un to izteica. Tāpat mēs redzam, ka lūdzās cilvēki arī sēžot, kā piemēram Jonas, pēc tam, kad bija pārstaigājis visu Ninivi un bija sludinājis Dieva apsolīto sodu, viņš apsēdās zem vīģes koka un tur uh, uh, lūdzās un piedzīvoja arī savu veidu pārbaudījumu. Tāpat Lūkšana uz ceļiem. Tai labākais piemērs mums ir pats Kristus, kurš ģetzemenes dārzā ceļos nometies lūdzē tēvu pirms sava lielā pārbaudījuma vai apustuļu darbos, kad mēs lasām par Stefanu, diakonu Stefanu, kurš lūdzās par tiem, kas viņu vajāja un nomētāja ar akmeņiem. Tāpat ir bijusi lūkšana arī uz vaiga. Mēs varam atvērt Judītas grāmatu devīto nodaļu, kur Judītē arī tādu zināmu pārbaudījumu un savu, savu vēsturisko dažādo izvēlētās tautas vēsturisko notikumu eh, kontekstā pavadīja laiku un nometusies uz vaiga un lūdza Dievu. Varam salikt arī lūkšanā rokas, lai mēs parādītu, ka mēs esam neabruņoti, ka mēs esam atkarīgi. Tāpat paceļot rokas, mēs varam izteikt Dievam savu lūgumu pēc kaut kā, kas mums ir ļoti svarīgs. Sitot krūtīs, lūkšanas laikā mēs atklājam savu vainas apziņu, atklājam savu nožēlu par to, ko esam darījuši nepareizi. Arī guļot krustā, mēs lūdzamies sevišķi nozīmīgos grūtos brīžos, tāpat arī gandarot par saviem grēkiem. Visbeidzot, lūkšanas laikā noliecot galvu, mēs izrādām godbību pret to, ar kuru mēs runājam. Ārējai stājai vienmēr ir jāpauž mūsu iekšējo nostāju, mūsu iekšējo noskaņojumu. Savukārt iekšējais noskaņojums nebūtu pilnīgs, ja to neizrādītu arī ārēji. Bet nevienmēr ir viegli ievērot pienācīgu ķermeņa stāvu, it īpaši tad, kad mēs lūdzamies vienatnē. Ja lūdzamies kopā ar citiem, tad ir jārēķinās arī ar viņiem. Tas sevišķi attiecās uz e, liturģiskajiem dievkalpojumiem, kad ir jāpieturas pie attiecīgiem priekšrakstiem. Atcerēsimies, ka pirms dažiem gadiem tika izdoti biskupu konferences pastorālie norādījumi attiecībā uz dalību svētajā misē. Runājot par stāju lūkšanā, tad tai nevajag būt pārmērīgi mokošai, bet nedrīkst būt arī pārāk ērta, jo šajos abos gadījumos tas neveicinās sakopošanu lūkšanā. Neliturģisko dievkalpojumu laikā ir jāizvairās no stājas, kas – pievērstu citu cilvēku uzmanību un radītu nevajadzīgu interesi. Stājai vienmēr ir jābūt dabiskai. Lai palīdzētu lūkšanai, ir ieteicama zināma pārmaiņa. Lūkšanas laikā mēs varam kādā brīdī nomesties ceļos, kādā brīdī apsēsties, varbūt arī pat piecelties kājās. Katrā ziņā stājai ir jāpalīdz un nevis jātraucē lūkšanu. Svētais Ignācijas no Loyolas norāda, Laba ir katra stāja, kas nav nepieklājīga un netraucē lūgšanu. Nereti cilvēki arī jautā, kad vajag lūgties. Kristīgajā dievbijā iezīmēs vairāki noteikti laiki lūgšanai - no rīta, vakarā, pirms un pēc ēšanas, dodoties ceļā, dienas vidū kunga eņģelis lūgšana, pulkstens trijos dienā žēlsirdības kronīša lūgšana – kam ir iespēja arī ikdienas piedalīšanās svētajā misē un sakramenta svētās komunijas pieņemšana, un vēl citas reizes. Tas nav tāds pienākums, kura neizpildīšana būtu uzreiz liels grēks. Ja to nedara, tad ir zināms zaudējums, un cilvēks ceļā uz pilnību e, negūst pašu vieglāko e, veidu, kā nonākt līdz tai. Svētie raksti tomēr pamudina mūs uz rīta un vakara lūgšanu, īpaši, ja mēs lasām psalmus, kas paši par sevi jau ir lūgšana. Piektajā psalmā ir teikts: Kungs uzklausi manu lūgšanu jau agri no rīta. Rīta stundā es gribu tev nest savu upuri. Vai arī 118. psalms, kur saka: Nakts vidū es ceļos, lai pateiktos tev. Arī Kungs Kristus kā dzirdējām šīs dienas, šīs svētdienas evaņģēlijā, ļoti agri rītā, kamēr bija vēl tumšs, piecēlās, aizgāja uz nomaļu vietu un tur lūdzās. Vai arī citreiz visu nakti pavadīja lūgšanā, kā pieminējām katehēzes sākumā. Tāpat svētajos rakstos lasām, ka vienmēr vajag lūgties. Sīraha dēla grāmatā lasām: Neapkraujies ar darbiem tā, kā tie tev traucētu vienmēr lūgties. Lukas evanģēlijā pats Kristus saka, vienmēr vajag Dievu lūgt un nepagurt. Tas attiecas uz lūgšanu vispār, bet it īpaši uz lūgša, lūguma lūgšanu. Svētais Toms paskaidro, ka vārds vienmēr nav jāsaprot burtiski, jo mums ir arī citi pienākumi, un tāda pastāvīga lūgšana mums apniktu. Tāpēc šie vārdi nav jāuzskata par pavēli, bet gan par padomu – ko svētie arī centās izpildīt. Vienmēr ir jāsaprot atkarībā no cilvēka apstākļiem, kad ir iespējams lūkšanu savienot ar citiem pienākumiem. Tāpat kā mēs saprotam tādu teicienu, ka kāds cilvēks viņš vienmēr mācās. Plašākā nozīmē ar vienmēr lūgties ir jāsaprot tāds noskaņojums, ka cilvēks grib vienmēr patikt Dievam, atcerēties par viņa klātbūtni, viņa dēļ visu darīt, un uz to mūs pamudina arī apustulis Pāvils pirmajā vēstulē korintiešiem rakstīdams. Tātad, vai jūs ēdat, vai dzerat, vai citu ko darāt, visu dariet Dieva godam. Svētais Toms komentēdams šo tekstu rakstīja, un tādā veidā lūkšana būs nemitīga. Jo dziļāks būs lūkšanas noskaņojums, jo biežāk savā ikdienā mēs arī pildot savus pienākumus lūksimies – un jo labāks būs arī mūsu noskaņojums. Pēdējā lieta, ko mēs varētu pārdomāt, ir arī to, kur mēs varam lūgties. Protams, pirmā vieta, kur vislabāk varam un vajag lūgties, ir baznīca. Šeit varam piedalīties svētajā misē, kas ir Kristus upuris, kurā mēs piedalāmies ar visu, kas mēs esam un visu, ko piedzīvojam. Ikdienas lūkšanai ir vieta arī mūsu mājās. Pat tiem, kam ir iespēja pa ceļam uz darbu iegriezties baznīcā, nevajadzētu šīs lūkšanas mājās izlaist, jo lūkšana svēdara to vietu, māju, kur dzīvojam, padarot to par mājas baznīcu. Tāpat, kā tikko runājām, ka lūgties vajag vienmēr nemitīgi, tad lūkšana ir vieta visur, kur cilvēks atrodas – transportā, skolā, darbā, sabiedrībā. Šajos gadījumos vislabāk nodara tieši prāta lūkšana, šautru lūkšana, kad izmantojot laiku mēs paceļam savu sirdi un prātu uz Dievu. Tās būtu šīs nelielās pārdomas par lūkšanu un sakoncentrēšanos, sakopošanos, lai uzlabotu mūsu lūkšanas kvalitāti. Vienmēr atcerēsimies, ka lūkšanā ir vajadzīga mums un nevis Dievam – To labi izsaka viena no darbdienu prefācijām svētās misas laikā, kurā teikts: Jo, lai gan tu nejūti vajadzību, ka mēs tevi slavētu, tomēr tā ir tava dāvana, ka mēs varam tev atdot godu. Un, lai gan mūsu slavas dziesmas tevi nedara bagātu, tomēr mūs pašus tās tuvina debesu valstībai. Patiesi lūkšana mūs bagātina, jo tā ir attiecības ar Dievu visa labuma avotu. Vēl viena būtiska lieta, kas ir jāatcerās lūkšanā, lūkšanā, lai tā būtu laba, prasa piepūli, prasa vingrināšanos, lai varētu sakopoties un būt uzmanīgs tajā, kā arī praktizēšanu pat tad, kad šķietami, ka nekas neizdodas, kad piedzīvojam garīgo sausumu. Kristus nemitīgi mums atgādina, kas izturēs līdz galam, tas būs izpestīts. Tūlēs lielā gaveņa laiks, laiks, kad uh, viens no mūsu uzdevumiem būs padziļināt lūkšanu. Tas ir žēlastību laiks, bet arī lielu cīņu laiks. Lai šajā laikā mēs varam izcīnīt daudz labu lūkšanu cīņu, lai nepietrūks mums drosmes un pacietības grūtībās, lai, Dievs ar savu žēlastī, e, lai ar Dieva žēlastību mēs augam un pilnveidojamies lūkšanā. Un arī turpinājumā muzikās, pauzē, centīsimies veltīt kādu brītiņu, lūdzot no Dieva sev labas lūkšanas žēlastību un pārdomāt arī par to, kāda tad ir mūsu lūkšana. Un lai visiem ir Dieva svētīts šis atlikušais dienas laiks, arī visa šī nedēļa, un lai svētīts arī tuvojošais gavēņa laiks. Izskanēja dienas katehēs Ja šī katehēze tev šķita vērtīga, tad atbalsti ziedojot. Paldies!